Purity, the life of the church. Yan yung isa sa mga core value ng church. Natapos natin humility, ngayon may purity, the life of the church. Reviewin lang po natin ng konti yung ating tinatalakay bago tayo dumako dun sa punta natin yung the motivation. Natapos na natin exhortation, then sa motivation, pero bago tayo dumako sa motivation, sabi doon ay yung quotation natin pinasa, music has nothing to do with worship. Music cannot produce worship. It cannot induce worship. Music is not the origin of worship. Let me say it another way, music is not the beginning of worship, it is the end of it. Kaya tayo natutong umawit, magbigay ng papuri sa Panginoon, nag-worship na tayo sa Panginoon. Nakilala natin siya kung gaano kabait, gaano siya kadakila, gaano siya kagaling. Then yung respond mo ngayon ay to praise the Lord through lips and through songs. At sabi nga ni John Stott, God must speak to us before we have any liberty to speak to Him. He must disclose to us who He is before we can offer Him what we are in acceptable worship to the worship of God is always a response to the Word of God. Scripture wonderfully directs and enriches our worship. Kahapon ay nag-celebrate muli ang Bibesanay. Nung ako po'y nag-aaral sa Bibesanay, eh, talagang isa sa mga pinaghahandaan naming event, yung Seminary Day. Pagkat dyan namin ibubuhos yung aming papuri, pasalamat sa Panginoon kung paano sinamahan ng Panginoon ang BBSNI, Baptist Bible Seminary and Institute, yung Bible School. Kahapon ay seminar day nila, anniversary ng school. Bilang nga, ay eh, wala kami. Ako naman pumunta sa, sa seminar. At si Brother Jasper, champion daw sila. Sabi ko, dapat lang, senior na kayo. Dapat kayo mag-champion Nakakaya ko freshman na mag-champion. Yan po yung competition. Tula, duet, solo, choir, oration, declamation, ano pa, uh, quartet. Yan po yung mga presentation na ginawa ng mga estudyante sa during seminary day. Pakikuha mo yung ano, pakikuha mo yung tinutugtog niya. Oo. Uh, Isama nyo nga si Len sa praise team ninyo. Oh, minsan gusto niyang mawag ng tambol. Kung ano nakikita niya dito, gusto niyang pag-aralan. Alam niyo, matalino itong taong ito. Eh. Oh. Kaya sa presentation, talaga ibibigay namin yung best namin. Maghahanap kami ng magandang damit, magandang yung sa bags namin na malabo-labo na, Gabi pa lang ay lalagyan namin ng pampakintag. Kaya i-prepare namin kinabukasan ng seminary day. At ready na yung gel. That time may pamada pa. Ready na yung makeup. Talagang todo bigay. Kasi ipipresent namin yung aming pinaghirapan ng ilang buwan. At maraming audience, maraming mga estudyante, maraming mga Christians from other place, from Batangas, iba ibang lugar. Sa iba-ibang sulog ng ating bansa, pumupunsa sila at dumadayo. At may mga judges, kailangan ma ma-accept nila yung aming kanta, ma-approvean nila ng tama, at kung mali ay maaaring hindi ka makakuha ng place pag maganda, ay first, second, third. Yan ang ginagawa namin, yung kwarto namin na magulo, <laughs> ayusin namin, yung cabinet na yung mga mga damit na sinusot namin pagpasok, sinasalpak lang. Pero during seminary, napakalinis, napakaayos. Lalo yung mga estudyante na hindi marunong mag-ayos, during seminary, gumaganda. Kasi meron tinatawag na uh, may free yung mga umaatin doon maglibot ng mga kwarto. Maglilibot sila doon, maghahanap ng crush, maghahanap ng pogi at maganda, maghahanap ng God's will. Yung mga estudyante man, naghihintay din ng God's will kasi ayos sa kanila ng kapwa nila estudyante. Ewan ko kung minahanap na si Brother Jasper doon. Kung dumating yung God's will sa kanya kahapon. Then after exhortation, the motivation of spiritual worship. We are here because of God's mercies. We worship Him because we experience yung mercy ng Panginoon. Tayo naligtas, pinatawad, tayo pinili niya, tayo pinatawad niya sa ating mga kasalanan, tayo minahal niya, tayo biniyayaan niya, tayo ginabay niya. Yung lahat yan ay awa ng Diyos sa atin. Kung ano man meron tayo, yan ay awa ng Diyos. At dahil sa atin natanggap mula sa Kanya, ang sabi ngayon, nadadako tayo sa, pero bago yun ay, sabi ni John Ma, worship happens when I understand the depths from which I have been redeemed. Dito sa 1 Timothy 1, 15 to 17. Bakit sinamban ni Pablo ang ating Diyos? Ano yung naranasan niya? The saying of trustworthy and deserving of full acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost, I am chief sinner. But I received mercy for this reason that in me, as the, the foremost, Jesus Christ might display in this perfect patience as an, an, an example to those who were to believe in Him for eternal life. Ano yung naging, hindi na mapigilan ni Pablo to worship God kasi nakaranas siya ng mercy to the King of the ages, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. Bakit ka nasabi yun? Bakit siya na, napaworship, napasamba sa ating Diyos? I receive mercy. I receive mercy. Kaya pwede lang sumamba sa Diyos yung mga tao nakaranas ng awa ng Diyos, nakaranas ng kaligtasan, kapatawaran ng Diyos. Malabong makalapit ang isang makasalanan na walang Jesus sa kanyang buhay para sambahin yung banal na Diyos. Malabo yun. Kaya hindi lahat ng worship na nangyayari sa simbahan ay acceptable by a holy God. Kaya yung acceptable lang yon ay para lang sa kanyang mga tunay na anak, tunay na ligtas. Ito yung mga nakaranas ng awa ng Diyos. Kaya kung wala yung awa ng Diyos, kawawa po tayo. Kaya magandang bukang bibig, yung sinasabi ng matatanda nun, ay, ining, sa awa ng Diyos, buhay pa ako. Totoo yun. Kaya sa awa ng Diyos, buhay ka pa. Yung iba, nauubos na. Ikaw, andiyan ka pa rin. Di ba? Sabi nila, yung mga may sakit, ay sila yung mauna. Hindi. Ang daming may sakit pa rin sa ospital, buhay pa rin. Yung malalakas, wala na. Sa awa ng Diyos. Sa awa ng Diyos. Kaya dapat araw-araw humingi tayo ng awa ng Diyos. Buti na lang yung awa ng Diyos ay laan. They are new every morning. They are new every morning, yung awa ng Diyos. Ephesians chapter 1, the same din. Pag binasa mo, Blessed be the God of the Father of, the, of our Lord Jesus Christ, who bless us with all spiritual blessings. Pinuri niya, sinamba niya yung Diyos, niluwalhati niya ng Niluwalhati niya ang ating Panginoon kasi nakaranas siya ng kapatawaran, ng kaligtasan, at pinili siya ng Diyos, chosen before the foundation of the world, to the praise of His glory. Sabi ni Church Spurgeon, alam mo, kailangan ko talaga ng tulong ng mga old preacher tungkol sa worship. Iba yung worship ng mga tao noon. Kahit yung panahon ni Spurgeon, sa, sa worship natin ngayon, ngayon ay worship na nangyayari. Ang papangit na. Wala nang paggalang, wala nang respeto sa banal na Diyos. Pupunta sa church, sports at hire pambahay. Maliban lang kung yan talaga suot mo, wala ka na may suot. Nakashort ka na lang. Pero sa kanila, okay lang. Tandaan po natin may kasuotan para sa birthday, para sa sports. Eh, sports fest natin, kailangan sports attire po tayo. Wala pong naka-Amerikana, wala pong naka-barong, wala pong nakabanat. <laughs> sports fest yun eh. Pero pagdating ng simbahan, tungkulin, tungkulin natin maghanap ng kasuotan na babagay sa ating atinan, sa pupuntahan natin. We are worshiping a holy God. Okay? Kung ina'y maganda mo, maganda. Maganda. Maganda. Sabi niya, some go to church to take a walk. Some go there to love and talk. Some go there to meet a friend. Some go there their time to spend. Wala lang, basta lang maubos yung oras. Some go there to meet a lover. Wow. Some go there a fault to cover. Para di lang ako tawagin backslider at alam ko na church. Kasi pag wala ako sa church, ah, backslider to. Diba? Fall to cover. Some go there for speculation. Some go there, to, there for observation. Iban, mani, manira lang, no? manira maghanap ng mali sa kanyang kapwa. Then some go there for observation. Some go there to doze and null. Maghilig na, matulog. Ah, matulog. The wise go there, what? To worship God. Nasaan kaya tayo? Nawa doon tayo sa uli. We are wise. Okay? Yan sabi ni Church Spurgeon. Yan, patay na yan, pero nang nagsasalita pa. <laughs> Dahil sa kanyang mga sinasabi tungkol sa kanyang mga mensahe. Ito isang magandang paalala sa atin about worship. Sinulat naman ni William Temple ito binigay ko na rin sa inyo dati, pero isang reminder sa, sa atin about worship. To worship is what? According to him, to William Temple, to worship is to quicken the conscience by the holiness of God, to feed the mind with the truth of God, to purge the imagination by the beauty of God, to open the heart to the love of God, to devote the will to the purpose of God. That's worship. Hindi ka lang pupunta dito na walang nangyari. Narito ka, nakita ng kagandahan ng Panginoon. Oh, worship the Lord. Sabi nga sa likod na, Oh, worship the Lord in the beauty of holiness. Fear before Him all the earth. At ang worship natin, kaya nang mo yung kaisipan mo ng salita ng Diyos para lalo mo siyang makilala at lalo mo siyang sambahin ng tama at katotohanan na may paggalang at matututo kang magmahal sa Kanya. At naroon yung decision mo to devote the will to the purpose of God. Another quotation, worship is an act by which we offer praise to God. It's not a mood that we put ourselves in. It is not a feeling that we have induced by the beauty of what we hear. Worship is an activity which we give to God. He is the audience. He is the one to whom we offer worship. Therefore, we need to offer Him that worship which is acceptable to Him. And what is acceptable worship to God? It is that worship that is spiritual, not physical, not just the voice, but the soul. It is that worship that rises out of the heart. This is the worship that is satisfying to God. And of course, In Romans 12, 1 and 2, it says nothing about music. Pero hindi ko sinasabi, hindi natin kailangan music. Yan ang response natin sa ating Panginoon, sa kanyang kagandahan. Pero pagdating ng worship, kahit walang music, you can still worship God. Kaya nga sabi ko last Sunday, worship then praise. Hindi natin pwede pagsamahan yung praise and worship how you can pray, how can you worship, how you can praise God, pero kung na hindi mo siya kilala, na hindi mo pa naranasan yung kanyang kabutihan, eh kailangan sumamba ka muna, then you will learn to praise the Lord. Saints are described as fearing the name of God. They are reverent worshipers. They stand in awe of the Lord's authority. They are afraid of offending Him. They feel their own nothingness in the sight of the infinite one. Yan ang sabi ni Church Spurgeon. Sana, sana, naranasan natin makasama si Church Spurgeon. Isa sa mga magaling na preacher the Prince of Preachers. At yung puso niya ay para sa Panginoon. Hindi siya natatakot ipangaral yung tama. May masagasaan, okay lang. Basta may tama niya, may, may pangaral niya tama. At after siya dun sa approval ng Diyos, hindi sa approval ng tao. Yan po yung ating pag-usapan next, the presentation of spiritual worship. Katulad na sinabi ko po sa inyo, bago yung seminar day, kailangan kami mag-practice, i-ready namin lahat, yung choir, soprano, tenor, bass, alto, kung may drama ka lang, mag-practice ka, kailangan i-memorize mo yung kanta, kasi magpipresent ka eh. Magpipresent ka na may audience. Nakakaya pag kumalpa ka. Pero sa worship, magpipresent ka sa Diyos at hindi sa tao. Kung nagpa-practice nga tayo sa tao bago natin i-present yung bagay na yon, pinaghahandaan natin, bakit hindi sa Diyos? Sabi nga ni Sister Gemma, eh, bago magsabi, nire-ready na ni Brother Daddy yung kanyang sosotin. Eh. Tama yun eh. Eh mo nag-iisip, ano ka sosotin mo? <laughs> Hanggang ilang oras ka na sa kakahanap, wala na, hindi ka na nakakapag-worship. Dapat pinag... Iisip mo na yan, nire-ready mo na yan eh. Kung ano yung paplansya mo para hindi ka magulo. Pinaghahandaan niya. Kung ikaw special namin, pinaghahandaan niyan. Kasi kakanta ka sa Diyos. Yung mga invited nga sa Malacanang eh, hindi daw pumunta doon para pumunta lang eh. Pinaghahandaan nila yun kasi sila'y kakanta sa presidente. Tayo sasama, paghandaan mo rin. Ayun ang ibig sabihin ng 2%. I appeal to you therefore, brothers, by the mercy of God, to present. Naroon yung presentation, to exhibit, to show, Don't say it. Show it. That's worship. Yan ang ibig sabihin ng presentation. Hindi man ako naano sa mga, minsan, hindi ko ginagamit yung, minsan gusto ko lang i-correct ng konti. Maaaring nasanay kayo sa ganito. Dahil minsan iba sa inyo, nag, nagjo-join na ibang fellowship. Hindi ko naman kayo pinipigilan na nagjo-join na ibang church at iba-iba yung style ng worship. Hindi ko mapigilan na matutunan nyo sa kanila to. Alam ko hindi galing sa akin. Hindi galing sa church na We use, we give you our highest praise. Wala kang highest praise. Don't say it. Show it. Alam niyo yung high, high, highest praise binigay na ng Panginoon. Tungkulin mo lang to praise, to sing. At kung may highest praise, hindi, bin, hindi kinakanta yan, binibigay. To present your bodies. Okay? Kaya eh, salamat sa Diyos, nasasamba natin ang Panginoon, hindi dahil sa mga magitan natin. Natuto tayong sambahin, ta- itaas ang Panginoon because of the blood of Christ. Nagkaroon tayo ng open door to worship our God because of Christ. I am the way to God. No one will come after my I am the way, the truth, and the No one can come to the Father except by me, even worship. Malabo makapunta ka sa Ama to worship Him without Jesus. Kaya kung may highest praise, ginawa na ni Jesus yun. Tungkulin mo lang to serve, to praise, to thank Him. At kung may highest praise pa na natitira sa, on, sa, sa mundong ito, your life not your voice. Tingnan niyo po yung ano. To present your bodies. Ito yung kailangan ng Diyos eh. Kung meron kang ipipresent sa worship, katulad sinabi ko sa seminary day, gayon, gayon kami katindi, mag-practice, mag-ayos, dahil maraming audience ang pupunta, may mga judges, magdi-decide kung sino yung magaling, sino hindi gaano magaling. May maghahatol sa worship service, isa lang ang judge, God. Hindi ako ang judge ninyo. Kasama ako sa hatulan ng Panginoon kung gagampanan ko yung akin tungkulin bilang preacher, kung ibibigay ko yung tamang mensahe, God will approve my preaching. Pero kung mali yung mensahe ko, He will disapprove it. At yung worship ko, useless. Useless. Mamaya makikita niyo isang verse doon. Present your body is what? A living sacrifice. Bakit? Yung salitang sacrifice, ginagamit niya sa Old Testament. At ang binibigay nilang sacrifice, what kind of sacrifice? Dead sacrifice. At yung dead sacrifice nyo, kailangan malinis, walang peklat, walang sakit, malusog. Yan ang ibinibigay nilang ino-offer ng mga priest. At yun yung katanggap-tanggap. At pag naamoy nila yung bango ng kalang offering. Pag nag-alay ka ng masakitin, kuba, may sakit, rejected yon. Kaya nga sabi ni Jesus ng Panginoon, kay Hagay yata yun, kayo, hindi nyo pinaghahandaan ng worship. Mag-o-offer kayo sa akin ng papayat, sakitin, subukan nyo ang ibigay yan sa inyong gobyerno o sa inyong governor, ibigay nyo nga sa mga matataas na tao, bigay nyo nga yung sakiting animal at patpatin, hindi malusog, ayun ang challenge ng Panginoon eh. Kaya pinapaalala lang ng Diyos sa kanila, huwag niyo akong malitin. I am God. I'm a holy God. Pag lumapit kayo sa akin, ibigay niyo yung best. Ibigay niyo yung tinatawag na excellence. Mahirap yon. Kailangan ng practice, kailangan ng patuloy mong ginagawa. Kahit sa preaching, anumang ginagawa nyo, laging aim for the best for God. Aim for the best. Lalo pagdating sa spiritual worship. Kaya dito, present your bodies. Bodies as a living. Okay? May mga parents, anak, pakidala na lang yung tithes and offering ko sa church. Useless yan. Tatanggapin ko tayo sa offering mo, pero uses ang worship mo. <laughs> Kasi di mo alam kung sino nagbigay dyan. Basta binibigay lang dyan eh. Kailangan present. Ikaw mismo ang dudun ka sa worship service. Maliban na lang, talagang di ka na makabangon. Di ka na may sakit ka. Okay? Lalo pag araw ng Panginoon. Alam niyo, napakahalaga sa Old Testament nun yung Sabbath day. Ngayon sa atin ay Sunday kasi resurrection ng Panginoon. Maliban lang kung may emergency, may ginagawa ka. Mas, mas importante pa sa araw ng Panginoon, mga tuwiran ka na lang sa Panginoon kung tatanggapin o hindi. Mga tuwiran ka sa akin, hindi ko maintindihan yun eh. Mari, mari, sasagot ko lang, sige. Pero naway, nangatwiran ka sa Panginoon. Kasi hindi ka naman pumupunta sa church to worship me, to worship God. Magpaalam ka sa Diyos. Alam niyo yung mga tao na hindi sumasamba noon sa corporate worship, alam ni Moses, alam ng mga leaders niya, pupuntahan yon. Alam niyo yung penalty? Ha? Sa Old Testament? Death penalty. Ganyan katindi yung pananaw ng Diyos about worship, respect, reverence, fear before God. Kaya present your bodies as a living sacrifice. Ito sa New Testament way. Pagkat hindi na kailangan ng Panginoon ng offering, ginawa na ni Jesus Christ. At kaya kung may highest praise, ginawa na ng Panginoon. Salamat, ginawa na ng Panginoon. Tungkulin mo lang to worship because of Christ, because of His blood. Living sacrifice. Active. Hanggang may lakas ka, worship God. Alam niyo noon ay eh, mahirap maglingkod bilang bilang high priest at priest. Salamat sa awa ng Diyos, nakakapaglingkod tayo sa Panginoon. Noon ay eh, bawal ang may peklat, bawal ang punggok. Alam yung punggok? Panda. Bawal ang may komang, may sakit sa katawan. Bawal, kailan tama yung height mo. Malinis ka physically. Pero kung may mga defects ka sa katawan, disqualified ka. Salamat sa mercy ng Panginoon. Lahat tayo disqualified to worship God. Because of the blood of Jesus Christ, we can enter the Holy of Holies. We can worship the Holy God. We became righteousness. Positionally, we are holy. Practically, yun ang problema. Nagkakamali pa rin tayo. Pero yung direction natin, aim natin, i-maintain natin yung ating katawan, a living sacrifice, holy, sabi ng ating binasa, be holy for I am holy. Mabigat yan eh, salitang holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Magpipresent ka eh. Ipipresent mo yan sa Diyos, yung buhay mo buhay, banal. Salamat kay Jesus, ginawa niya tayong banal. Salamat sa banal na Espiritu, siya tumutulong sa atin para mamuhay sa kabanalan. Salamat sa Panginoon. Kaya nga doon sa pag-aralan sa integrity, pero banggitin ko na yung Ephesians chapter 5 verse 18. Kaya nga sabi ko po sa inyo, wala tayong worship leader. Wala tayong worship team. Okay? Merong song leader, praise team, sila yung nagpiprepare ng kakantay natin. Pero yung turuan tayo mag-worship, maggabay, maggabay sa atin sa worship. Ang gumagabay sa atin ang Banal Espiritu. Alam niyo sa Ephesians chapter 5 verse 18, Be filled with the Holy Spirit. Kasi if you are filled with the Holy Spirit, you have if you worship. But if you are not filled with the Holy Spirit, kahit maganda boses mo, maganda yung katawan mo, maganda yung kasuotan mo, useless. Be filled with the Holy Spirit. Kaya yung Holy Spirit napakahalaga. Siya dapat ang mag-control, especially spiritual worship. Kahit ako hindi ko kayo no-control, ang tungkulin ko to, to preach the Word of God, the right Word of God, para gabayan tayo how to worship God. Okay? At ang nais natin yung salitang acceptable eh. Yan ang kahulugan ng worship acceptable to God. Di ba? Ngayon ba, yung ginagawa ba ng mga anak mo sa, sa bahay ninyo, acceptable sa inyong harapan? Napailing agad si Pelma. <laughs> acceptable? Di ba nakakaasar? Nakakapanghina ng loob? Sana may balik na lang kita kung saan ka nang galing. <laughs> di ba? Parang nakakaano eh, yung inaasahan mo, dapat i-present din lang yung kanilang buhay, talagang pag inutusan mo maglilingkod, hindi tamad, mag-aaral pag sinabihan mo, tapos hindi na maasahan mo, masasaktan ka eh. Eh paano pa kaya sa ating dakilang Diyos, banal, alam niya ang lahat. Nasasaktan din siya. At kailangan i-correct tayo sa tamang pagsamba pure worship. Pure worship. Which is your spiritual worship. Alam mo salitang worship dyan, yung spiritual, spiritual service like a priest. Ang pag-serve nyo, katulad ng mga priests sa Old Testament. We are what? Royal priesthood. Di ba? Yung mga royal priesthood, talagang ipiprepare nila yung tama nilang kasuotan, ipiprepare nila yung katawan, yung sarili nila. Kasi sa oras pag sumamba sila na hindi malinis sa harapan ng Panginoon, meron sila kahit isang kasalanan na hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Pagpasok nila sa holy place o sa holy of holies, patay kang bata ka. Mamamatay sila. Kaya salamat nga sa Diyos. Oh. Kaya yun tinatawag na mercy of God. Tignan nyo sa 2 Timothy 2.15. Ito isang reminder sa aming mga preachers. Alam nyo ba na sa worship, ang part namin, bilang preacher to preach the Word of God. At sumabay din sa mga kantahan. Pero yung pinaka main job, main part namin sa worship service is to preach the Word of God. Pag hindi ko na ipangaral ang tama ang salita ng Diyos, karapatan ng Diyos to correct me, to judge me. At He will not accept my preaching. Sabi dito, do your best to present alam niyo, salitang present ay pareho din ng word doon sa Romans chapter 12 verse 1. Present. Auris, active, infinitive. Once and for all. Yan ang kaisipan mo. Huwag mo nang dagdagan. Dito, specific yung once and for all na ibibigay mo. Your body, a living sacrifice, holy, acceptable. Wala na daw. Yun, yun lang. Yun lang gawin mo. Yung iba, karagdagan na lang yun eh yung pag-awit, karagdagan lang yun eh. Pero yung specific na dapat mong i-present, your living sacrifice, your life, your body, holy, acceptable. Once and for all. At dito rin, do your best to present yourself kanino? To God. As one, approved. Wow. Kaya nga, one week after neto, mag-umpisa ka ulit sa Monday, to Saturday to pray, Lord, guide me sa next na message na ibibigay mo sa amin. Gabayan niyo ako naway hindi mali, naway up, approve before you, katanggap-tanggap sa inyo. Kasi mananagot ako eh. Yan ang worship ko eh. Kailangan i-present ko yung sarili ko, approve. Paano? A worker who has no need to be ashamed rightly dividing the word of truth. Kaya sa mga preachers na narito, ito ibig sabihin ng 2 Timothy 2.15. Yan ang worship mo. Yan ang part ng worship mo. To preach right. Rightly dividing the word of truth. Ano masasabi ko sa mga nagtuturo na mali? Yung worship nila, useless. Malabo ang gabayan ng banal na espiritu kung nagtuturo ka ng mali. The Spirit is the Spirit of truth. Kahit maganda yung church nila, dumadami sila sa kanilang pagsamba, pero in the eyes of God, yung kanilang ginagawa, rejected. Disapproved by God. Tingnan niyo sa Romans 6.30, ginamit din yung salitang present. Mari gamit, lagay natin to sa living sacrifice, no? Yung, your body is a living sacrifice. Do not present your members to what? To sin. To sin. As instruments for unrighteousness. But present yourselves to God. Ito naman, hindi to infinitive, imperative naman to. Our is active, imperative. Yan ay command, once and for all. Gawin mo yan. Para mag-asawa yan eh. Pag sinabi mong I do, talagang naroon yung commitment mo for life. Present yourselves to God as those who have been brought from death to life and your members to God as instruments for righteousness. Meron tayong mga instruments, di ba? Di ba? Gumaganda yan pag yung nagda-drum, presentable before God. Kung ang buhay niya ay kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Pero kung ang buhay niya, yung testimony niya hindi maganda, kahit magaling siya tumugtog, useless. din sa piano, sa gitara. Kahit yung mic na ito, pag ginamit ko to, pero ang buhay ko naman ay may tinatagong kasalanan, hindi maganda sa harapan ng Diyos, useless ang pinagsasabi ko dito. Yan ang ibig sabihin ng Panginoon. Ang pinaka-best instrument na may handog mo sa Panginoon, magagamit mo your life. Your life. Kaya present your bodies a living sacrifice. Narin yung pagiging active mo sa Panginoon. Devoted mo sa Panginoon. Narin yung kaisipan. Itaas ang pangalan ng Panginoon, not yourself. Mabigat eh, no? Romans 6.30, no? your members to God as instruments for righteousness. Kaya nga meron tayong opening prayer natin, individual silent prayer. It's time for us to search our lives. Kung merong mali, kung merong hindi ka tama-tama sa harapan ng Diyos, pwede natin i-confess, magpalinis tayo sa Panginoon. Gamitin natin yung 1 John 1.9. Yan po yung magandang talata. Hindi po yan license to sin. Yan po yung pagpapaalala sa atin araw-araw nagkakamali pa rin tayo. Bago mong basahin yung Biblia, magpalinis ka muna. Kasi yung babasahin yung banal na aklat. Bago ka maglingkod sa Panginoon, magpalinis kang consecrate your life. Naalala niyo yung ano, sa Israel, lumaban sila sa, lab- sa labanan na hindi nila ginampanan yung unang tungkulin, magpa- yung consecration. Hindi sila nagpalinis eh, sa Panginoon eh. Ah, kaya namin to, kahit walang tulong ng Panginoon. Pagdating nila doon, napakaraming na, kung konti lang kalaban, talo pa rin sila. Okay? Nung panahon din ni Samuel, siya yung high priest na, ang kukulit na ng mga Israelites. Gusto nilang pangunahan ng Panginoon. Lumaban sila, talo sila. Hindi acceptable yung kanilang ginawa. Pero si Gideon, acceptable yung buhay niya, pati yung 300, silang 300, from 30,000 naging 300, at nakita ng Panginoon yung kailang buhay ay para sa Diyos, kahit napakarami ng kalaban, nanalo sila. Nakuha ninyo? Sasamahan ng Diyos yung mga taong sumusunod sa Kanya. Yung nagpapasakop sa Kanya. Bakit mo ipapanalo yung isang choir na hindi nag-practice ng todo at hindi maganda? Bakit mo aaprobahan na manalo? Aaprobahan mo yung choir na talaga nag-practice at napaganda ng kailang presentation Approve to, first to. Kasi ang war conductor si Jasper. Bakit? Uh, ikaw ba conductor, Jasper? Ikaw nag kanda? Second year? Second lang kayo sa choir? Ah, second year yung nag-conduct. Ay, ikaw nag-handle sa second year. Panalo second year. Second. Okay na yun. Second year kasi hinawakan mo kaya second kayo. Pero kung third year hinawakan mo, third kayo. Okay, si Oswald Chambers. Sabi ni Oswald Chambers, Worship is giving God the best that He has given you. Be careful what you do with the best you have. Whenever you get a blessing from God, give it back to Him as a love gift. Take time to meditate before God and offer the blessing back to Him in a deli- deliberate act of worship. If you hoard a thing for yourself, it will turn into spiritual dry rot as the manna did when it was hoarded. God will never let you hold the spiritual thing for yourself. It has to be given back to Him that He may make it a blessing to others. Pag pinagpala ka, i-share mo din. Mag-testimony ka, huwag kang matakot. Pwede mong iawi, pwede mong sabihin. Sa prayer meeting, pwede mong isigaw. Meron pala tayong prayer meeting every Friday, no? Open yan, 7 p.m. Alam niyo, ang panalangin ay prevention. Para maiwasan din yung mga bagay na dumarating sa atin na nabibigla tayo. Pero kung sinasama mo sa Panginoon, kahit paano ay prepared ka. Ah, okay lang, pinag-pray ko yan. Sabi ni Frederick Lewis Donaldson, kung gaano kahalaga yung sacrifice, work without work The seven social sins, okay? Seven social sins are wealth without work yumaman ka, walang work, ano nangyari dyan? Baka nandaya ka, kasalanan nyo. Pleasure without conscience. Siyempre, makonsensya kapag mali, wag yun. Wag, wag, wag yung pleasure. Diba? Knowledge without character. Yung talino mo, wala kang character, sayang, kasalanan. Commerce without morality. Anong, science without humanity. Eh, anong karong to? Worship without sacrifice. Yan ang kailangan ni Jesus Christ yung mga tao willing to sacrifice themselves to God. Ano sabi ni Jesus Christ? If anyone, if anyone will come after me, let him deny himself, take up his cross daily and follow me. That's worship. Purity of worship. You are willing to follow Christ. You are willing to sacrifice your life for Christ. Kung kinakailangan mamatay sa iyong panampalataya, i-ready mo sarili mo Church worship without sacrifice, yan po yung isa sa mga social sin. Politics without principle. The transformation of spiritual worship. Ang worship po, alam niyo masarap mag-worship. Mayroon tayong tinatawag na private worship, individual. May public worship, katulad nito, corporate worship. Isa sa mga ituturo sa iyo ng Panginoon, hindi ka lang tuturuan magbigay ng papuri sa Panginoon hindi ka lang tuturuan na luwalati ng Panginoon, maglingkod sa Panginoon, magbabago ka. Alam niyo yung mga Kristiyano na patuloy na sumasamba sa Panginoon, sa simbahan mo, sa labas ng simbahan, mabilis silang magbago at lumago dahil alam nila yung worship. Pero yung mga Kristiyano na madaling maasar, madaling ma-high blood, madaling magalit, wala, sigurado yung worship nila privately ay hindi nila nagagampanan. Sa, sa Bible school nga, may, mayroon kaming usap, mayroon kaming kasabihan dyan. Pag mayroong uh, estudyante, nag, nag-away ba, nagtatampuhan, nag-away. Ang biro namin, hindi ka nag-devotion, no? <laughs> hindi namin papagalitan, hindi ka nag-devotion, no? Aminado naman, <laughs> hindi talaga nag-devotion. Kaya sira yung kanyang mood sa araw na yon. Kaya pag ang husband ninyo mainit ang ulo, tanungin nyo, hindi ka nag-devotion. No? Yung, hus- yung wife mo, ang kulit din, Nag-devotion ka ba? Nagbasa ka ba ng Biblia? Nanalangin ka ba? Transformation. Napakalagyan. Do not be conformed to this world. Alam mo yun, do not be conformed to this world, especially how they worship God. Pag pinag-aralan mo yung worship sa iba-ibang reliyon, maaawa ka eh. May worship na gumugulong mula sa mataas na lugar, gugulong papunta sa kanyang simbahan. Yung iba, dinudungisan na lang kanilang katawan, sinusugatan nila, yun ang kanilang worship. Yung iba, naliligo sa maruming dagat para malinis yung kanilang buhay, yun ang kanilang worship. Yung iba, kailangan nilang apoy, bumuga ng apoy, that's worship for them. Yung grupo ni Bob Marley, yung worship nila, kailangan nila mag-take ng marijuana. Magpausok sa kanilang praise and worship. Sa kanila yata lang galing praise and worship eh. Tumutugtog talaga sila, reggae. Si Bob Marley. Sumasamba sila sa tao. Kasama yung mariwara sa kailang worship. Iba-ibang paraan. Iba naman may mga pausok pa. Iwan ko, marami yatang lamok sa, sa church sila. Baka madengue yung mga members. Do not be conformed to this world. Iba yung worship nila. They worship idols. But we are worshiping the living and true God. Kaya sabi ka, but be transformed. The transform made by the renewal of your mind. Alam mo salitang transform yan? Yan natin nakuha yung sa science, metamorphosis. Metamorphosis, yung mga napoposes. Yan natin nakita yung cocoon, di ba? Galing sa ano, biglang nagiging beautiful from ugly cocoon to a beautiful butterfly. Yan ang worship. Gumaganda ka. Gumaganda ka katulad ng butterfly. Hindi ka natiling gumagapang napakabagal. 2016 na ang computer mo 488 ano 486 napakabagal 'di ba Misa sa Christian life sumasabay din dapat sa bilis eh tayo po'y butterfly. Lalong gaganda ang worship mo. Lalong gaganda ka sa Panginoon. Transform. Yan po'y utos. Do not be conformed to this world. Huwag mo silang gayaan yung kalang maling panliwala, yung kalang worldly system, yung kailangan, kailangan paraan ng kalang pagsamba, kailangan magulo, maingay. Iba naman, kailangan tahimik. Tandaan po natin, wala sa ingay sa tahimik. May mga masaya. May mga tahimik, pero yung magulo, hindi na rin maganda. Eh. May mga lugar talaga masaya sila mag-worship. Lalo yung mga negro, mga black Christian, grabe sila mag-worship. Hindi mo mapigilan yung kalang kultura. Walang problema doon. Basta ang importante sa Panginoon, nagbabago yung buhay nila base sa salita ng Diyos. Pero kung base sa kalang kultura, yun ang hindi tama. May mga solemn na worship, ginagamit nila hymnals. Wow! Pero after, pag sila may business meeting, nag-aaway, nagsisiraan, that's not worship. Kahit na hymnals pa kinakanta mo, o contemporary, ang importante sa Panginoon may pagbabago sa buhay ng bawat isa. Natututo kang magmahal sa Diyos, natututo kang magmahal sa iyong kapwa members, nagpapatawad ka, humingi ka ng tawad at pinapatawad ka pag nagkamali ka. Pag ikaw na nagawa ng kamalian, humingi siya ng tawad, pinapatawad mo. That's transformation. That's worship. Alam niyo ba, mahirap sumamba sa Diyos pag may galit ka? Pag meron ka hindi pa napapatawad, kaya nakakalungkot sa mga churches na divided eh. Huwag niyong payagan ng Hope Baptist Church na ma-divide. Useless ng ating pagsamba. Pag-pray natin at mamuhay tayo ng tama, with humility ng pag-aralan natin, with purity, maiwasan natin ang division bakit maraming churches ngayon divided sila at they can worship God. Ewan ko kung bakit. Yes, they sing praises, but before the eyes of God, yung kanilang worship, unacceptable. Kasi nag-away, nagbuloy. Mag-usap muna kayo bakit sumamba. Di ba? May nakalagay sa Bible, bago ka mag-offer ng gift sa Matthew, at may naalala ka, meron ka palang atraso, may utang, harapin mo muna yon. Then pag naharap mo na, na, solve na, ibigay mo ulit yung gift mo. That's worship. Sa Matthew chapter 6, Di ba? Ang sabi niya, patatawarin ko kayo pag kayo rin ay nagpapatawad ng inyong mga kapatid. Di ba? Pero pag hindi kayo nagpapatawad, hindi ko kayo patatawarin. Ibig sabihin, He will not accept our worship kung hindi tayo marunong magpatawad. Kaya kung sa umagang ito, meron kang kapatid na lumapit sa humingi ng tawad yung pinagtawad, kung naririto ka ngayon, your worship is useless. Okay? Useless. Pero kung nagpatawad ka, o ikaw yung nagkasala, ka ng tawad, bibigyan ka ng chance sa Panginoon to worship you. Kasi sumunod ka sa kanyang kalooban. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. Hindi nakukuha yan sa kontemporaryo sa hymnals. Nakukuha yan sa pamumuhay ng mga members sa loob ng church. Okay? Nakuha niyo mga kapatid? Iba ayaw nilang contemporary. Ang, ang, ang acceptable lang sa kanilang instrument, bawal to. Bawal to. Kailangan piano lang. Hindi ba pwede piano? Sira yung piano at organ. <laughs> Yun ang kailangan worship. Pero wala nang binabanggit doon ang importante. May instrument o wala, present your bodies, a living sacrifice, holy, acceptable. Ayun ang pinaka-importante. Yun ang worship. Additional na lang po ito mga kapatid. Borloloy na lang to. Eh may mga kapatiran tayong talento, sayang naman yung talent nila. May si JJ marunong tumumbol ng lata noon, eh lagyan natin sa drum. Kahit paano social na rin tinatambol niya. Isa naman ay natuto lang mag, magwalis, yung walis tambo ginagamit dati, natuto mag-gitara. Bigyan natin ng konting gitara sa church. Basta as long yung kalang buhay, tama yung testimony. Okay? Yung po yun. Mahirap sabihin tama yung kanta nila o mali. Yung, alam niyo isang, isang challenge kung bakit ako gumawa ng kanta. May isang teachers kami, minsan nauso nun yung masisiglang choruses eh. Tinatawanan namin yung mga, mga choruses noon kasi nga galing sa ibang grupo, maingay. Masaya, masaya siya. Alive, alive. Minsan hindi, hindi kami sanay eh sa Baptist eh. Natatawa kami minsan, pero kina kalaki kina ano, dapat tumatagal din eh. Naging accept rin namin para sa fellowship namin ginagamit. Ang challenge sa amin, bakit natin kinu-question yung kanta nila? Eh gumawa tayo. Gumawa tayo. Sila gumagawa sila ng kanta para sa Panginoon. Tayo tatawanan natin, kinu-question natin, ginadjudge natin. Gumawa rin tayo. Eh ayaw gumawa. yan minsan naging challenge sa akin, ako magagawa ako. Kaya naiintindihan natin yung mga nagsusulat eh. Alam nila yun eh. Contemporary tawag doon. Pero kung yun ay galing sa puso mo, at alam mo naman ay galing sa salita ng Diyos, wala kang man nilalabag na katuruan ng salita ng Diyos, kahit contemporary yan, tama yan. Tama yan. lang, hindi natin pwedeng iwan yung hymnals pagkat yung hymnals natin, yung mga doctrines na magtuturo sa atin kung ano yung paniniwala ng mga kapatiran natin noon. Alam niyo sila, gumagawa sila ng mensahe. Pag nirinig nila yung mensahe ng kailang pastor, naka, nakarinig sila ng isang doctrines doon, sinusulat nila. Yan ang madalas ginagawa ni Charles Wesley. Mamapansin niyo, doctrines na sinusulat. Minsan yung pastor naman, pagkatas niyang mensahe, gagawa siya ng kanta tungkol sa mensahe niya. Ang ganda, yan ang gagaling minsan yung mga hymnals. Transformation, importante yun. Transformation. Renewing of your mind. Paano magre-renew yan? Kailangan yung, yung holy mind guided by the Holy Spirit. Kailangan yung Holy Spirit, merong holy mind and humble mind. Guided by the Holy Spirit through the Holy Scripture. Importante. Hindi nyo pwede pag-iwalay niyan para yung worship natin gumanda. Tingnan nyo sa haba ko. Ito kayo yung worship. Sabi lang, kailangan worship natin masaya. Kailangan naglulundagan tayo dito. Pero masasabi niyo bang worship ang binanggit ni Habakkuk 3:17 to 19? Tingnan niyo sa next na ano. Next na ano, ano nilaktawan ko na yan. Eh. Though the fig tree should not blossom, nor fruit be on the vines, the produce of the olive fail, and the fields yield no food. The flock be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord. I will take joy in the God of my salvation. God, the Lord, is my strength. Parang ganito. Kunwari, ikaw pastor ka. Okay, prayer meeting ha. Sunday worship ha. Eh, prayer meeting, eh, walang umating. Ikaw lang. Huwag mo kalimutan yung sinabi ni <laughs> ni Habakkuk, though the fig tree should not blossom, no fruit in the, on the vines, the produce of the old in the fields yet yield no food, yet I will rejoice. Eh, kahit wala sila, kasama mo naman ang Panginoon eh. Di ba? Paano kung kumonti yung tides? Tuloy pa ba yung worship natin? Yes. Paano kung kumonti tayo? Tuloy pa ba yung worship natin? Yes. Kasama natin ang Diyos. Pagkasama mo ang Diyos, you are in the majority. Okay? Pero kung ikay napakarami ninyo at wala kayong Diyos sa buhay ninyo, minority pa rin kayo in the eyes of God. Tingnan niyo si Job. Kailan si Job? Masarap basahin to kung naghanap ka ng trabaho. Job. Kailangan mo ng job din. <laughs> Job. Sabi ni Job, ito, namatay siya eh. Naubos yung kanyang mahal sa buhay except his wife. Then Job arose and tore his robe and shaved his head and fell on the ground and worshiped. Minsan, minsan worship natin pag masaya tayo, pag binibless tayo ng Panginoon. Eh. Pero pagdating ng pagsubok, problema at namatayan tayo, parang napakahirap mag-worship. But not with Job. Yeah? Then Job arose and tore his robe and shaved his head and fell on the ground and worshipped. And he said, Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return. The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed, blessed be the name of the Lord. In all this, Job did not sin and charged God with wrong. Alam niyo, matitest yung worship natin pagdating ng trials, pagdating ng problema. Can, can I still worship God in the midst of trials? In the midst of problems? Panginoon, hirap nang sumamba sa iyo. Yung minamahal ko, iba na minamahal eh. Talagang masakit yun. Pero kung magkalala, anak, mahal na mahal pa rin kita. Kahit wala nagmamahal sa iyo, kasama kita. Ang nais lang ng Panginoon, worship here. Ang tagal ko naghahanap ng trabaho, oh. puro rejected. Hirap na yata maglingkod sa inyo, hirap na yata sambahin ka, Panginoon. Bakit? Ano importante? Ako yung trabaho mo. Di ba? Parang ganyan eh. Ano importante? Yung presensya ko o yung magkaroon ka ng trabaho? Minsan, tinuturuan tayo ng patience eh. Dito, si Job namatayan siya eh. Pero still, he worship God. Kailangan natin ng holy mind and humble mind. Okay? Alam niyo ito sa kay Martha at kay Mary, makakuha kayo ng worship eh. Ano ginawa ni Martha nung dumating si Jesus? Very busy sa kanyang work, sa kanyang luto, di ba? Si Mar si Mary, nung dumating si Jesus, pumunta siya sa paanan ni Jesus at nakinig ng salita ng Diyos. At sabi ni Martha, Panginoon, pagsabihan mo naman yung kapatid ko, tulungan naman ako magtrabaho, magluto. Sabi ni Jesus, masyado kang busy sa iyong ginagawa Minsan lang ako pumunta sa bahay ninyo. Etong si Mary, tama ang kanyang ginawa. Pumupo sa aking harapan, nakinig ng salita ng Diyos. Inuna yung pinakamahalaga. Hindi ibig sabihin yung tamad si Mary, inuna niya lang yung mahalaga. Pakikinig ng salita ng Diyos. Worship before work. Humble mind, holy mind. Lagtawan natin ba, Tapusin ko dito. Bigyan nyo ako 5 minutes. The investigation of spiritual worship. The investigation. Alam niyo itong kulang ngayon sa mga churches. Basta sila ay kumanta, nakarinig ng mensahe, pumunta sa church, umuwi, that's worship. Di ba? Hindi po worship yun. Tungkulin mo mag-investigate. Tungkulin mo i-check Katulad ng Berean Church, they search the scripture daily. Sabi sa Romans 12.2, That by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Tungkulin ng bawat isa, i-check nila yung worship service nila kung tama o mali. Unahin natin si pastor. Tama kaya tinuturo ni pastor? I-check mo sa Bible. Oy, tama. Tama kaya kinanta ng, ng kumanta dito kanina? Oy, okay. Tama ba yung mga himna? Tama. Pero yung attitude ko mukhang hindi tama eh. Eh, ito mali. Na-check mo, Panginoon, patawarin niyo po ako. Next time, huwag kong kalimutan na magpalinis muna sa iyo, sa, magpalinis muna sa inyo bago kita sambahin. I-check mo, investigate, test, i-discern mo, i-check mo, eh yung sa ibig sabihin ng testing, you may discern what is will of God. I-check mo. Ito kayong ginagawa nila. Minsan, pag pumunta ka sa ibang church, may gumugulo, may nagtumatakbo, nagwawala. I-check mo nga sa Bible, may worship ba sa Bible na tumatakbo, gumugulong? Wala. Yung worship nila mali. Hindi ang kalooban ng Diyos. Hindi acceptable. Eh, ang ibig sabihin ng pag-check. Ito kaya puso ko right with God. Kung tama, okay. Kung mali, at least alam mo kung bakit. Kailangan mo ng pure worship, purity of our worship. I-check mo. Ito kay attitude ko sa aking kapwa member, ay eh, may galit ba? I-check mo. So, isolve nyo na yan. Kasi useless sa magiging ano mo eh, worship mo. Then, pagkatapos ng service, kailangan makita sa ating buhay, kung ano mang mensahe narinig natin sa church, makita sa atin. Doon pumapasok ng transformation. Gusto ng Panginoon, paglabas mo dito, maging ano ka, beautiful butterfly. Tumutubo na ba yung pakpak ko? Ah, ano, eh. okay na kayong kulay. Nagbabago kayong kulay ko. Baka hanggang ngayon, kukun pa rin ako. Di ba? Now, beautiful butterfly. Nalala si Jesus Christ? Sabi niya, you worship what you do not know. We worship what we know. For salvation is from the Jews, but the hour is coming and is now here when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth, for the Father seeking such people to worship Him. God is spirit and those who worship Him must worship in spirit and truth. Dalawa lang, attitude and truth. You have right attitude, right motive, yung truth based sa Word of God. Pero kung wala sa, wala sa salita ng Diyos, yung kanyang pinapangaral, yung practices natin, wala sa Biblia, that's not worship ayon kay Jesus Christ. Spirit and truth. May sumasamba, alam nila yung sinasamba nila. May sumasamba, hindi nila alam yung talang sinasamba. At ang hinahanap ng Diyos, hindi lang worshipers. Ano hinahanap ng Diyos? Ha? Ano hinahanap ng Diyos diyan? Worshipers ba hinahanap niya? Ano hinahanap niya? When the true worshipers will worship the Father in spirit and truth, for the Father seeking such people to worship Him. True worshipers. Am I true worshiper? If you are saved, you are. If you have Jesus in your life, you are. If you confess your sins before God, you are. If you believe Jesus died and rose again from the grave, you are. And if your heart and your life willing to follow Him, you are a true worshiper. Sa Philippians 3.3, tinan niyo po, For we are circumcision who worship God in spirit, in the spirit, and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. Pag ikay sumasambat sa Diyos at ang tingin mo sa sarili mo, matuwid, banal, wow, ang bait ko, wow, kung wala, wala ako, wala yung church yan, ang bait mo, useless ang worship mo. Sabi ni Pablo, have no confidence in the flesh. Sila'y guided by the Holy Spirit. At yung kanilang attitude, tama. We worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus. Alam niyo ibig sabihin talaga ng worship. Sabi dito, meaning to kiss like a dog. May sino may mga aso dito? Yung worship pala, yung paghalik ng aso at patuloy na pag-lick, yan, like a dog licking his master's hand. Yan pala yung worship ibig sabihin eh. Ibig sabihin, hindi lang sa loob ng church na itong pagsamba eh. Kahit saan ka, pwede ka sumamba sa pang, patuloy mo siyang purihin, luwalati sa magitan ng pamumuhay mo ng tama. That's worship. We may adopt, not adopt any device, sabi ni John Calvin, may we may not adopt any device in our worship which seems fit to ourselves, but look to the injunctions of him who alone is entitled to prescribe. Therefore, if we would have him approve our worship, this rule, which he everywhere enforces with the utmost strictness, must be carefully observed. God disapproves of all what? Modes of worship not expressly sanctioned by His Word. Mabigat yon. Patay na si John Calvin, yun worship. Pag wala yung salita ng Diyos sa worship service, useless. Disapproved by God. Paano yan sinamahan yan? Sa 1 Samuel, alam niyo si 1 Samuel, chapter 15, na kung saan ay inutusan na patahin lahat at hindi niya pinatay lahat, sabi ni Samuel, Has the Lord has great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than what? Sacrifice. And to listen than the fat of rams. Kaya pagkatapos na ito, magiging totoo yung worship kung naroon yung puso natin to obey here. Sa Matthew 15, 8 to 9, ito nakakatakot. Naway hindi tayo to. Pero maraming tao sumasamba through their lips, not through their hearts. These people, what? Honors me or worship me with their lips. But their heart is what? Far from me. In vain do they worship me. Bakit in vain? Ano tinuturo nila sa loob ng kalang Temple? Word of God or word of man? teaching as doctrines the commandments of men. Pag tinuturo mo yung mga prinsipyo mula sa mundong ito, hindi galing sa Biblia, yung worship nila in vain. Sa Matthew 7.21, Worship again. Not everyone who says to me, Lord, Lord. Sumasamba sila, no? Will enter the kingdom of heaven. But the one, what? One who does The will of my Father who is in heaven. Yung tunay na worship, willing to obey the will of God. Willing to obey the will of God. Hindi lang tinatawag siyang Panginoon, Panginoon. I love you, Lord, pero pag inutusan siya, ayaw sumusunod sa Panginoon. Alam niyo, I warn you, sa mga choir members, sa mga tumutugtog dito, especially kayo mga young people, pag nalaman ko, hindi kayo sumusunod sa inyong mga magulang at bahagi kayo ng worship dito, hindi ko kayo papayagan. Okay? Hindi ko kayo papayagan. Hindi porke magaling tayo tumugtog, kumanta, tama na. Gusto ng Panginoon who does the will of Him, of His Father. Hindi ko kayo papayagan. Hindi laro ang worship. Kaya tinawag natin ng pure in our worship. Hindi to lokohan. Seryoso ang Panginoon nung tayo niligtas niya. Gusto ng Panginoon seryosohin natin siya pagsamba natin sa Kanya. Naroon yung takot. Tingnan yung karugtong. Kung bakit. Tingnan niyo po. Hebrews 12. Ito is a good reminder. It will be the last verse to remind us about worship. Therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken. Yan ang nasa Bible, be thankful. And thus let us offer to God acceptable what? Worship. Anong klaseng acceptable worship? With reverence and awe. Namamangha tayo sa Kanya. Meron paggalang at pag, pag, pagkamangha sa lahat ng Kanyang ginagawa. Ito yung karugtong. Pag nagkamali tayo, remember this. For our God, what? Is a consuming fire. Karapatan ng Diyos to judge those people sumasamba ng mali. Pero kung sumasamba ka ng tama, huwag kang matakot. The Lord will bless us. Pero kung sumasamba tayo ng mali, remember, God is a consuming fire. Naway tulungan tayo ng Panginoon. Yun ang ating dalangin. Yung ating worship always acceptable to our God. At ang hanap niya, pure worship. Alam ko napahaba ako. Maraming salamat sa inyong pakinig. Salamat sa inyong pagtitiis. Yun ang aking desire bilang pastor ng church. Mamintain natin yung tinatag na pure worship. Nalulungkot ako maraming worship services ngayon. Wala na. Pero meron pa rin. Pero sisigurado natin by God's grace, by God's help, yung ginagawa natin dito, ang target natin, acceptable to God. Acceptable worship. Tayo po'y magkaroon ng sariling panalangin. Pag-pray po natin, Lord, kamusta po ako sa inyo bilang worshiper? Kung ako po'y sumasamba sa inyo ng hindi tama, patawarin niyo po ako. Kung tama naman ang pagsamba natin, patuloy po ako sumamba sa inyo ng tama. At lagi niyong gabayan ang aking pagsamba. At naroon yung puso ko sumunod sa inyong kalooban. Hindi yung kalooban ko masunod, kundi yung kalooban niyo upang yung aking worship maging acceptable. Tayo po'y magkaroon ng sariling panalangin bago po ako manalangin. po aming dakilang Ama, hindi ko mapigilan ang mensahe nito pagkat napakalaga sa amin bago naming harapin yung panibagong buwan, panibagong taon ay ma-check agad yung aming pagsamba upang yung dumadalo kami sa church hindi maging useless hindi maging baliwala kundi laging acceptable in your sight. Salamat kay Jesus Salamat sa kanyang banal na dugo. Nagkaroon kami ng daan patungo sa inyo. Pero may tungkulin din kami bilang yung, bilang yung mga anak na patuloy kami magbago, patuloy kami mamuhay ayon sa iyong kalooban. Katulad na sinabi ni Paul, present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable. Yun po yung aming desire, Panginoon. Ito yung buhay namin. Ito yung aming pagsamba. Salamat, O Diyos, naway sa Hope Baptist Church na inatinan namin. Huwag kaming mapalayo sa tama. Bagpos, kung yung sinasabi ng Biblia, yun ang aming tanggapin, sundin namin, upang ang pangalan niyo po ay patuloy na maluwalhati. Salamat, Panginoon, sa aking mga kapatid na narito. Salamat sa ilang pakikinig. Samahan niyo kami hanggang sa pagdating ng aming Panginoong Jesus. Salamat sa Holy Spirit na siyang gumagabay sa amin kung paano kayo sampahin sa Espiritu at sa katotohanan. Inyo lahat ang papuri, inyo lahat ang kalawalatian. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.